Pokoja dobro vám praje Pavel z Vysokých Tatier, ktoré sú troška zamračené, troška tu pršalo. Vítajte pri počúvaní. V téme Cirkev pohody a kresťanstvo bude zakázané vraj. To málo kto čaká, tak preto si to dnes pripomenieme, zvedomíme, aby sme sa v tej našej pohode, ktorú máme všetci radi, pretože nám pripomína niečo z raja, ktorý sme stratili, aj tie dovolenky, aj to tešenie sa, aj tá pohoda, klídek, tabáče, ktorú si radi vychutnáme. A máme my na ňu vlastne aj právo, na tú pohodu, na ten oddych, no samozrejme každú nedeľu. To je naše právo božské. Pán Boh nám to dal. A jeden deň v týždni si oddýchnuť, užiť si troška tej pohody, aj pohodičky. Aj keď niekto odrobil, hovorí sa, že 40 rokov by mal človek odrobiť pre systém, pre všetkých. Mne sa zdá, že stačilo by toľko mladých nezamestnaných je, že stačilo by odrobiť 30 rokov. Ja toľko mám odrobených pre iných, pre církev, pre školstvo, zdravotníctvo, pre štát. Myslím, že by to stačilo, aby človek mal právo si povedať, ja už mám právo si trocha aj oddychnúť. Toľké desaťročia som sa venoval iným. Voláme to u nás dôchodok, počúvajú ma aj dôchodci, vítajte pri počúvaní. Vy si, ak ste odrobili, naslúžili, niekto sa natrpel, naobetoval pre iných, tak má právo si oddychnúť. Nezávíte mu to. Prajem vám, aby ste každý, každý niečo také si v živote užili. Nie každému je dopriaté prežiť po 50 po 60 po 70 Dopočul som sa vám, dozvedel som sa, že také Číne vraj idú do dôchodku ľudia v 60 muži. Ženy, ktoré pracujú v kancelárii, majú takú ľahšiu prácu, tak 55 No a 50 tie, ktoré pracujú fyzicky. Tam vraj idú na ten zaslúžili odpočinok. Čína má vyše miliardy, je to veľmoc, už predbieha Ameriku a vraj vládne svet ekonomicky. Ani sa tomu nebudem čudovať, že títo, ktorí nedoprajú, neúctia si staršieho človeka ešte po 60 ho aj v našom štáte, v Európskej únii, v Amerike osvietenej, naháňajú do roboty ako otroka. Sú to zločinci. a zabudli ste ich zatknúť, preto máte more problémov, ktorí vám diktujú nemravné pravidlá. Ja som není až taký pohodiak, však ja tu občas aj bojujem, aspoň takto verbálne, preto ma počúvate, lebo tej pohody, keď je príliš, začne vám z nej šibať, premeníte sa na kapre, ktoré sa bahnia v tej pohode a keď ich nejaký rybár odchytí, tak smrdia tým bahnom, že to treba sedemkrát čistiť, aby, aby sa to dalo vôbec dať na tanier a zjesť, pretože to je napáchnuté niečím ne, nesvetým, nenormálnym. Takto sa meníme z tej pohody a pohodiakov, uctievačov veľkého pohodiáka, ako to práskol arcibiskup Robert na pohode festivale, že Boh je najväčší pohodiak a všetci mu zatlieskali. Prezradil to tajomstvo, pretože väčšina ľudí tých veriacich chce pohodiaka. Uctieva si ho. No ale to je taká jedna z masiek toho veľkého architekta. Náš Boh. Otec není až taký pohodiak ktorému je všetko vlastne jedno a vôbec netrpí utrpeniami sveta. Pán Ježiš prišiel, jeho syn, no tak si pozrite, ako ho tam bičovali, obvinili krivo, vyhodili z cirkvi, osočili, na kríž niesol, bičovali, trním korunovali, ukrižovali. To není pohoda však. Preto opatrne s tým veľkým pohodiakom keď ideme hovoriť niečo o pravom Bohu. To si môžu dovoliť nejaké nekresťanské náboženstva. Takto si robí takéto srandičky. Žijeme v dobe, keď sa nám aj církev premieňa z extrémne bojovnej organizácie, ktorá bola dlhé stáročia, kde sme bojovali proti nielen kriminálnikom, bojovali tí panovníci, kresťanskí králi, ale aj proti bludárom. Ak niekto sa odchýlil a začalo hlasovať nejaké skriveniny, nejaké bludy zasadala inkvizícia, vyšetrovalo sa, riešilo sa, so pápež povolil. Ktorom to bolo? V 12. 13. storočí Inocent IV. to bol. Povolil aj mučenie takýchto bludárov, aby sa priznali, ale nie mrzačenie, len také jemné náznaky, zatlačenie na toho klamára, na toho nekajúcnika, ale aby sa mu nepoškodilo zdravie. Je to nejakej tej jeho bule, aby sa by tu bol poriadok, aby sa tu bludy neohlasovali. My sme kresťanská ríša, svetá rímska. Pápeži spolupracovali s cisármi, kráľmi, aby tu bol aký taký poriadok a bolo to také extrémne nastavené dlhé stáročia, že sa bludári aj upalovali, hoci to církev nemohla doporučovať priamo, ale nepriamo to vlastne schvalovala, keď to panovníci robili a odovzdala ich svakzvanému svetskému ramenu. Na prečo sa tak? No bojovali sme proti klamstvám, proti bludom, to bola kresťanská hodnota, no ale bolo to, zjavne to bolo vo veľkom extréme a keď vás tu ráčim vyučovať a vy mňa ráčite toľké roky počúvať, tak som vám snáď aj dlžný poučiť vás niečo, čo je dôležité, podstatné a čo nám v školách teda úplne zignorovali väčšinou, no a v cirkvách nám to zabudli povedať. Tak mám tú čas, slobodu a sná troška nejakého rozumu mi dali, aj odvahy, tak vás tu vyučujem. A naša církev bojovná katolícka sa postupom času nejako zmenila na církev pohody a círke wellnessu, kde už je pohoda, nie už je veľká tolerancia, už index zakázaných kníh po 400 rokoch zrušil pápež Pavol IV. ho zaviedol a po 400 rokoch pápež, svetý pápež Pavol VI ho zrušil aj index zakázaných kníh, aj to, že sa zakazovali nejaké zjavenia. To je zrazu povolené, roztrhlo sa v rece aj s bludmi, aj so zjaveniami, aj knihmi, knihami ezoterickými, magickými, bosoráckými. Nikto nikoho tu už neupaluje, neprenasleduje a je tu tolerancia, ale extrémna. Cirkev si v tomto zabudla plniť, ako Lev 13. pápež pripomenul, je povin, svetou povinnosťou cirkevných predstaviteľov strážiť, aby sa ohlasovalo evanílium a aby sa neohlasovali bludy. A nielen v cirkvi, my sme už aj vo svete, po druhom Vatikánskom koncile, tam by sme mali povedať, toto sú blúdne veci, nebáť sa toho, žiadneho bludu. Jednoducho to sú choroby, to je výzva keď sa nejaká choroba aj neznáma objaví, je to výzva pre tých, čo sú v medicíne, pre lekárov, pre vedcov, aby niečo nasadili proti tomu, aby tú chorobu porazili a človeku, pacientovi pomohli. Jedna z takých utajených skutočností je na tomto obrázku či obraze krásnom ktorý je vraj v Národnom múzeu v Washingtone DC. Jeho autorom je majster Domenikino a vraj ten obraz má 400 rokov. Je to detail z obrazu Pokarhanie Adama, ale našiel som aj iné verzie tohto obrazu, ale tento je podarený. Či je autor on, alebo je to podľa neho, podľa toho jeho pra, praoriginálu, to nechám na odborníkov. Ja sa zameriam na to duchovné, čo tento obraz, to posolstvo prináša. Také obrazy boli dlhé stáročia pre tých, čo nevedeli čítať a písať a takým kazateľským prostriedkom, katechizačným prostriedkom, aby vysvetlili tajomstva svetej viery, čo máme v Biblii aby sa na ten obraz pozreli, meditovali nad ním, aby si ho hlboko zapamätali a dlhé desaťročia si ho uchovávali aké takú nedeliu majú chvíľu čas na rozjímanie, tak si to predstavili alebo sa na ten obrázok pozreli a rozmýšľali o ňom. O Adamovi, Eve, sú to naši prarodičia spoloční. To je jedna z dogiem katolickej viery, Prijali ho biskupy na jednom koncile, kde sa špekulovalo, či Adam a Eva, či to není nejaká symbolika e, národa alebo nejaké, nejakých bytostí, že či, či to není nejaké podobenstvo. A prijala sa dogma, že na počiatku tohto nášho, tejto našej generácii, týchto generácií, ktoré tu, sa tu striedajú, je jeden pár Adama a Evy, tak ako Biblii, bolo to pred asi 7 tisíc rokmi. A Adam žil 935 rokov, veva nevieme koľko. Takto máme v Biblii. A boli vyhnaní z raja, kto vie kedy, a vyše 6 tisíc rokov tu máme takýto stav. Aký máme stav prekliatia, stav porušenosti, stav neprávosti, poškodenosti našich vzťahov, systému celého ľudského pokolenia, našich tiel, všetko je nejako narušené. No a keď sa stala nejaká chyba už v raji, v Biblii to máme tak rozprávkovo povedané, ale sú tam, tak veríme my veriaci, židia aj kresťania, všetkých cirkví, že tam je niečo hlboko skryté, že prišiel tam nejaká bytosť v podobe hada, ktorá začala komunikovať s Evou a začala jej klamať, budete ako bohovia. Pán Boh, keď vám zakázal jesť tohto stromu v strede záhrady, zo stromu poznania dobrá a zla bol tam ešte druhý strom, strom života. To si málo kto tiež všimne, iba pozorní čitatelia Biblie, že vraj boli v centre dva stromy, určite tam bolo milióny iných stromov, strom života a strom poznania dobra a zla. No a z toho ovocia had nabulikal našej pramatke Eve. Je chutné, budete nesmrtelní, budete ako bohovia, neboj sa otrhnúť. A ona otrhla to ovocie. Vraj bolo podobné hruške, nie je jablko, není napísané v Biblii, či to bolo jablko, či hruška. Toto mám z videní blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej, ktorá to videla pred 200 rokmi. Popísala to detailne, máme to v jej posolstvách. Jablko sa začalo maľovať, kto vie, ktorý stredoveký maliar že ho to napadlo, inšpirovalo ho to. V latinčine slovo málum je zlo a slovo malum je jablko. Takáto podobenstvo a tak mu to docvaklo a z Adamo Evi a dal tam jablčko, lebo sa to hodilo do tohto slovného spojenia do latinčiny a všetci to preberali, lebo bol to vynikajúci nápad, preto máme skoro každej Biblii pre deti jablka. že to boli hrušky, na to vás upozorní v takom Československu len jeden místagok momentálne a ostatní veria hoaxom mainstreamovým tak to len tak troška na rozveselenie. Čo je skryté v tomto posolstve, v tomto obraze je krásne, že Boh prišiel sa na nich pozrieť, tak ako žijete v tom raji, ktorý som vám daroval. Milé moje deti, no a zistil, že sa stala nejaká chyba, že začali hrešiť, začali robiť niečo, čo bolo zakázané a Adama pokarhal. Boh Otec, alebo tam bol Boh Syn. To už nevieme, to už len tak domýšľame, ale prišlo z hora pokrhanie a Adam sa vyhobára. No však ale Eva mi dala jesť. Nadherne to tento maliar Domenikino znázornil, že Adam je vlastne nevinný, Vinná je ona, Eva, krásnym gestom, aj pokrčením ramena sa to na tom obraze znázorne také, ako sa to povie, že nie verbálne, nonverbálne, mimo verbálne, ani, ani nepoviete, ale gestami tela naznačíte, čo chcete povedať, môžete pritom aj mlčať. No a Eva, tá Všetká vina na ňu zhodená, tá obvinila hada a ukazuje na neho nádherný obraz. Tak vám ho dávam do stenej pozornosti, aby ste sa nad ním zamysleli, pomeditovali a občas si tak vo svojich vzťahoch partnerských, manželských či exmanželských si tak všimli, že my veľmi radí my veľmi radi obvinujeme iných. Vraj najväčší hriech je pícha, to nám hovorí celé dejiny, všetci svetí, no ale tá pícha sa skrýva nieraz pod poslušnosťou, pod nejakou falošnou pokorou alebo nezdravou poslušnosťou, že nedobré rozkazy poslúchame alebo pod vlastnou v podstate je to hlúposť, tá naša pícha, naivita, všetko dokopy. A máme to skryté, vôbec si to neuvedomujeme a vraj to všetko pochádza z toho, e, že za každým klamstvom je nejaká pícha. Diabla. Vraj diabol je otec klamstva. A začal klamať, začal ho manipulovať, aj ho nachytal, aj ho dostala tá pícha, prešla do nej, prešla do Adama a potom prešlo do ich vzťahov, že tam, kde bola vzájomný obdiv, úcta, láska, je zrazu vyčítanie, vzájemné obviňovanie, sú tam hádky pre malichernosti, no a potom sú tam pomsty a rozchody, rozvody a ťa, momentálne ťahanie o majetku, pohoršovanie detí, stresovanie sa. Toto je medzi mužom a ženou. A ak sa niečo stane, tam, kde bola harmónia, zrazu to nefunguje, tak čo vám tu každý rok pripomínam? Uznať si svoju vinu, svoju chybu, svoj hriech. Ak sa niečo stalo a žiť ale v pravde, zase nie, e keď sa niekto rozvádza, nikdy to není 100%, že je niekto nevinný a 0% 100% e, vinný a 0% nevinný. Vždy je to tak niekoľko percent, 30 na 70, 40 na 60, 50 na 50, tak nejako je to. No a toľko percent máme žiť pravde a nie zobrať všetky viny na seba, keď aj tá druhá strana má nejaké viny. A my sme povinni jej to tak s láskou niekedy povedať, tie pár percent viny, že aj ty si urobila nejakú chybu. A ja som urobil nejakú chybu a tak si ju teda uvedomme. To by bol taký obnovený rajský stav. Uvedome, Navzájem sa uspravedlňme, poučme sa z toho a nerobme druhému zle ani sami sebe. Čo si povieme v ďalších častiach, že čo sa nám do cirkvi pohody dostáva, je, že my sme sa dostali z rajského stavu do tohto stavu nešťastnej planéty prekliatej, v ktorom celý svet je v moci zlého a stále je to tak a nevieme už koho obviniť. Geopolitike, politike, v obci, v mestách, nevieme, kto je vlastne za toto všetko zodpovedný, no tak sa navzájom obvinujeme a trávime takto čas a zabíjame v podstate čas. My, kresťania, vám navrhujeme, myslím, že vo všetkých cirkvách, kristovci, prítomní tam a Kristíny, si uvedomujú podstatu, ktorú nám dáva Duch Svetý. A to je pokora, a to je že v tom tichu, keď prídem niekde do ticha pred Boha, tak si priznám, ja som niekde musel urobiť chybu. Ja mám aspoň nejakú účasť. Možno tá moja spolúčasť, keby Adam mal troška ešte zvyšky zdravého rozumu a nebolo sprstený, to svoju inteligenciu, ktorú mal, začala v ňom pracovať hlúposť, a tá hlúposť, že všetká vina je na, na druhej strane, na, ale na Eve a na Hadovi. Svetá Katka Sienská hovorí, že Adamová chyba bola v jeho mlčaní. Nebránil Evu, to nebol nejaká 5-minútová komunikácia s hadom, s temnými silami, s diablom. Čo keď to bolo 5 rokov? Čo keď to bolo 50 rokov, keď oni žili 960 rokov, Adam? Kto vie, keďže to bola polstoročia možno komunikácia a vraj on mlčal a čakal, ako to dopadne, aj keď spolu obcovali. To vie, ako obcovali. Či telesne, či duchovne, či, či komunikačne, či ako a nehal ho takto v tom. Nebránil svoju prvú manželku. A to bol jeho strašný hriech, a tento hriech vám moderní preláti z cirkvi pohody nikdy nepripomenú. Že tu je problém, nás mužov. Nikdy si to nepriznajú, ale vlastne ho stále opakujú, že sa stane nejaký problém napríklad pri nacizme, pri komunizme či covidizme a oni svorne všetci mlčia a držia v tom mlčaní Adamovskom jednotu. A tu príde nejaký biskup Strickland z Ameriky a povie, prečo mlčíte, však to je strašné, my to zlo podporujete. Sam pápež František odvolal biskupa Stricklanda, aby mlčal a on sa ešte viac rozhovoril, keď je odvolaný. Toto my páchame, je to církev pohody, ktorá nám vykrmuje ega. Nepomáhame vôbec takto svetu. My ho nehávame úplne samovražedne zdevastovať. Dodávame falošné tuky, cukry, sacharidy, ega sa nám nafúkujú. A príde nejaké prenasledovanie kresťanov, čo prišlo každých za 100 rokov, nejaké dva tajfúny prišli. Každom z tých 2000 rokov, prvých troch storočiach, ktoré bolo najväčšie dnes je prenasledovanie duchovné. V cirkvách prenasleduje kresťan kresťana hrôza. Zafúka. zafúkal nám nejaký vetrík. Troška vetrík prenasledovania. Však ste ho zažili. Pred pár rokmi 2020 to začalo. Násilné očko. To bol iba vetrík. Bol to občas aj vietor, ale väčšinou to bol taký trápny vetrík. Čo sa stalo? Zo stromu cirkvi ako prvé to bolo, to bolo, <laughs> hnilé hrušky popadali. Odpadli od viery. Od kresťanských hodnot. Kresťanská hodnota je, že máme právo chodiť do kostola, sme zdraví. Nie, toto to bolo zakázané v Ríme. Tam boli všetci museli byť očkovaní, kto nie je očkovaný, vyhodení aj traja švajčarskí gardisti. Odpadli v Ríme ako hnilé hrušky. Vrátane Františka a jeho celého týmu. Tam mali 250 ľudí. Kardináli väčšinou mlčali. To sú ak hnilé hrušky zo strom. Hrajm, hráme sa tu na svatého Petríka, však a príde nejaký vetrík, pustíme, strieľame do plienok, zradíme a sme s globalistami a nerobíme za to žiadne pokáne. A čo ovečky? Tá vyše 1,4 miliardy katolíkov, no polovica z nich si dala nejaký svetrík, no troška zafúkalo, no tak sa otriasli ako osiky, No a ten svetrík, do, do, do znatkovej predane sme išli a taký svetrík kvalitnejší sme si dali, aby to dobre vyzeralo, no ale to, to, to, to, to je tá círke. Toto je tá círke bojujúca. Či to je trápna cirkus, to je cirkus pohoda. Uctievajúceho veľkého pohode, aká my sme tak rozmaznaní. Toľkými vecami, čo máme, toľkým pohodlím toľkými omšami, prepchatí sme, všelijakými obnovami svia. Tak, takýto vetrík nám pán Boh občas pošle nejakého takého hadíka, čo troška tu zafúka do nás, začne nám, aby nás odskúšal. Preto sa to deje. Tak ako pani učiteľka na gymnáziu niečo vysvetľuje, to je taký tréning, no a potom príde zápas, že nás vyvolá a začne nás skúšať, čo, čo z toho vieme, čo si zo života zoberieme, tak aj Pán Boh nás takto skúša, preto ho neobvinujme, že je zlý. Náš Boh je dobrý Otec, ktorý nás má rád. Daroval našim prarodičom dar rajského stavu, ten im bol zobratý, boli vyhnaní z raja mečom Archaniela, neviem, dnes ma na dobeda napadlo, či to nebol nejaký bič na týchto prarodičov. Practe sa prež, nezaslúžite si byť v rajskom stave. A vyhnali ich na 6000 rokov do takého polobordelu, poloharmonie, ako je naša planéta, príroda. Ale prišlo vykúpenie, prišiel Pán Ježiš, prišlo kresťanstvo a v jeho závere príde obnovená tisícročná ríša, ktorú títo pohodiaci vôbec nespomínajú. A tým len potvrdzujú, že sú to zúfali polokatolíci, ktorí sú v jednom extréme. prvom storočí to tí prví kresťania veľmi silno ohlasovali, že príde to kráľovstvo. No ale na to sa zabudlo Prišiel 21. storočie. O tisícročnej ríši vám rozpráva už len nejaký svetý čudák, kde si úplne na okraji, ktorého tam dokopal osud. Všetci pohodiaci o tom nehovoria skoro nič. No nejaká éra pokoja, áno, náznaky sú v Medžugorí, že to príde. 44 rokov stan denne zjavenie, ale nebolo to ani poriadne vysvetlené. Čo tam to vlastne čaká, keď tá šerma, keď ho dajú do basy, tak máme tu aj nejaké posolstva iné. Z knihy Pravdy a dnes si o tom niečo povieme. Dáme prvú hudobnú pauzu. kresťanstvo, že bude zakázané, čo si to dovolujete vypovedať. Víš čo? Dočítal som sa túto, túto slovné spojenie v knihe Pravdy, ktorú sme dostali ako dar. No a cirkvi si to vážia tak, že to prekliali a hlavne znenávideli tú osobu, cez ktorú to bolo dostané, bez toho, že by to hĺbšie skúmali, že by si to dobre vážili, pochválili by to a kontroverzné veci by nechali aj otvorené. A, a že by si tak všímali, že v tej knihe pravdy bolo v 2010 preto povedané, že príde celosvetové očkovanie napríklad čo nebolo v dejinách celosvetové a v 2020 to prišlo. Že Benedikt XVI bude vytlačený zo svojho stolca nejakou partiou globalistickou a je tam presný dátum, dva roky predtým zasadali, aby to ukuli a takto aj spôsobili. Benedikt XVI vytisnutý bol presne rok a deň na to, ako to bolo predikované. To, to, nič vám to nehovorí? No tak všimajte si tie veci, ktoré sú tam predikované, že Rusko sa spojí s Čínou, že na Blízkom východe sa tam rozoštve konflikt. To, to sú nežarty. A ja som tomu nechcel na začiatku veriť takýmto veciam, som sa vyplašil že príde falošný prorok na Petrovi útrovu. No a toto, čo František urobil, že všetky náboženstva uctievajú pán Božka, to čo je? No to je falošná pe... No gule to má, jak hovorí Karel Sudor na no, arcibiskupa Sukola, že to, čo povedal o slovenskom štáte, no gule to malo, ale bolo to falošné, jak svíne. Takže No a to takisto, to, to, no, odvaha tam bola, no ale falošná pesnička jak šlák, aby ste na festivale nejakej pravovernej piesne, najväčšej katedrále, všetko orchestre vám poslúchajú vás a vy tam vyspevujete takéto falošné pesničky a celý episkopá celého sveta s kňazmi mlčí. Adamovým mlčaním a nerobí za to žiadne pokáž. Preto my, ktorí si to uvedomujeme, prídeme na Svetu Omšu a povieme na začiatku Pane, zmiluj sa nad mojimi chybami. Kriste, zmiluj sa nad všetkými hriechami tých okolo mňa, mojich kamarátov, priateľov, známych, kolegov v církvi. A potom tretíkrát povieme, Pane, zmiluj sa nad tými, ktorí to vôbec nerobia. Či v pohanskom svete, alebo aj v kresťanstve. Modlíme sa za celok. Toto, že to je úkon kajúcnosti, ktorý treba brať vážne, že sa tam deje odpustenie hriechov, tých ľahkých hriechov. To vám poviem, len táto relácia. Ostatní to berú tak, ako, ako automaty. To vôbec neuvedomujú. Všetci na spoveď, musí nás, musíš na spoveď, chod na spoveď, nebol si na spovedi a chod na spoveď. A potom tie opakované spovede dopadnú tak, že jeden sa premení na bugriša, čo má 200 kg, ďalší na alkoholika a tretí na úplného darebáka a kriminálnika. To sú tie spovede, ktoré rozmnožujú nás hriechy. to z alkoholizmus, nezodpovednosť, antipokánie, Na to musí normálny chlap, dobrý otec upozorniť. Tak ako vás musí upozorniť, že posolstva, ktoré sa plnia, sú aj prísne, že nebagatelizujte ich. Všimajte si, čo je v nich pravdivé a dobré, čo sa naplňa. Možno je to z neba. Moja drahá milovaná dcera, vždy pripomínaj tým, ktorí vo mňa veria ale netušia, že sa blíži môj druhý príchod, že musia byť vždy pozorní na znamenia, ktoré boli predpovedané v knihe môjho otca predčas, ktorý predchádza veľkému dňu. Veľké odpadlíctvo je prvým znamením. Stane sa tak vtedy, keď sa viera v pravdu, Božie slovo vytratí a keď sa hriech bude oslavovať v každej časti sveta. Znamením, kedy sa blíži môj druhý príchod je, keď veľké odpadlíctvo zachváti moju cirkev na zemi zvnútra. Keď uvidíte, že tí, ktorí hovoria, že boli mnou poverení viesť moju cirkev na zemi, sa zapájajú do sekulárneho, čiže civilného sveta, aby si získali priazeň, budete vedieť, že zmeny sa začali. Keď uvidíte, že o veľkej obeti, mojom ukrižovaní sa diskutuje a moje Eucharisty sa pripisujú nové významy, budete vedieť, že moja cirke bude uvrhnutá na púšť. Mojou cirkvou označujem tých, ktorí sa neodchylujú od pravdy a ktorí naďalej ako predtým príjmajú Božie slovo. Moja pravá cirkev bude vyhodená z Ríma, a bude musieť pretrpieť niekoľko rokov pustošenia. Bude pošliapaná pohanmi a bude trpieť, ale vďaka mojej milosti zostane neporušená a tie odvážne duše, ktoré ma odmietnú opustiť, dostanú odo mňa mimoriadne dary. Ako sa ohavné tzv. zázraky uzdravenia gesta falošnej pokory a lásky k ľudstvu prejavia v obale mojej cirkvy alebo v povrchu cirkevného diania, objavia sa pravé zázračné zásahy z mojej strany. Prostredníctvom mojich kryžiackých modlitebných skupín budem tým, ktorí sa im vysmievajú a posmievajú, zvestovať prítomnosť Ducha Svetého. Mnohé zázraky budú udelené môjim modlitebným skupinám a tým, ktorí sa modlia modlitby ako dar, aby pomohli mojim milovaným učeníkom zvládnuť náboženské prenasledovanie. Prenasledovanie, o ktorom hovorím, je predovšetkým duchovné. Moji praví učeníci, a myslím tým všetkých kresťanov, každého vierovýznania všade na svete, budú s veľkým zármutkom sledovať, keď budú musieť vydať svedectvo o veľkom klamstve, ktoré sa znesie nad katolíckou cirkvou. Katolícka cirkev obíme sekulárny svet a vyhlási, že smrteľný hriech už neexistuje. Hriech sa nebude uznávať aby oklamali nevinných, budú im hovoriť, že nie je ťažké vstúpiť do môjho kráľovstva. Spovede sa prestanú vykonávať v súčasnej podobe. Ľuďom bude povedané, aby si o vykúpenie prosili svojim vlastným spôsobom a preto potom mnohí nebudú sa namáhať prosiť o moje odpustenie. Neurobia to, pretože už nebudú akceptovať, že hriech je spôsobený úmyselne a preto Boh vraj odpustí všetkým a všetko. Toto je omyl, ktorý bol predpovedaný a ktorý privedie milióny ľudí do pekelného ohňa a dovedie ich tam falošný prorok a antikrist. To budú dve postavy v závere dejín, Jeden sa ujme geopolitickej scény a finančného sveta a falošný prorok, ktorý už začal úradovať aj cez Francisa duch falošného proroka, bol taký Jan Krstiteľ tejto novej doby, ktorý už ako keby požehnal všetky náboženstva, všimnite si, požehnal vakcíny, ktoré aj ubližujú ľuďom, požehnal aj krádeže výhrady vo svedomí, aj covid teror, aj zneužitie vedy, aj obrovskú korupciu. Sám hovoril, že korupcia je rúhanie v tom menšom áno, ale v tomto obrovskom týchto antikristov, tento, túto kapelu, predkapelu antikrista. S nimi ako keby spolupracovala. Sú tu náznaky, ako keby ho tam oni dosadili ako Jána Krstiteľa v úvodzovkách predchodcu toho falošného proroka v záveru dejín, ktorý požehnajme aj homopári, a aj, aj, aj konkubíny, aj, aj, aj rozvody, už pomaly dáme sveté príjmania a sú aj nejaké cudzoložstva. Za 12 rokov som nepočul od vás. Pápež má bojovať proti hriechu. A ako keby žiadne cudzoložstva, žiadne sodomie neboli. No tak to, to je ten falošný ankrstiteľ. Pozor, pozor, pretikovaný aj knihou pravdy. Ne, ne, neviete o ničom, čo, čo ho rozprávam. No tak sa troška zobuďte, všímajte si, čo sa deje. A neadorujte pre Boha Adamovo mlčení ako o tom napísal knihu Larry krát, Čo skoro budú všetky pohanské sviatky a slávnosti integrované do katolíckých kostolov na celom svete. Pohania a tí, ktorí nenávidia Boha, budú pozvaní na oltár, pred oltáre a pred svetostánky. Tento sviatok bude vyhlásený za novú formu spoločenstva. Všetky božie deti sa vraj spoja, aby rešpektovali sme vieru každého a ľudské práva každého zúčastneného. Všetci ste pozvaní. Všetci. Aj mafiáni. Aj zločinci, aj prostitú. No dobre, všetci ste pozvaní, ale robte pokáne. Nie bez pokáňa. Poďme oslavovať čo? Hriechy? Lucifera? Vy, moji nasledovníci, budete požiadaní, aby ste prejavovali úctu tým, ktorí chcú zničiť moju prítomnosť Najsvetejšej Eucharistii. Budete obviňovaní z protikresťanstva, ak nepríjmete pohanstvo. Takto budete všetci oklamaní že by toto bolo to veľké klamstvo, ktoré príde na svet predpovedané na svetou pannou Litmanovej. Takto budem znesvetený ja, Ježiš Kristus. To isté budú robiť aj v školách, aby vyhnali kresťanstvo. To isté budú robiť v politických kruhoch, keď všetko, čo má niečo spoločné so mnou, bude zlikvidované. Žiadne iné náboženstvo nebude terčom takej nenávisti. Kresťanstvo, pretože je pravdou, bude zničené. Teda vonok predpokladám, že bude ako ničené, ale vnútri nás nevymlátia. To by nás museli všetkých urobiť mučenikmi. Aj tak kresťanstvo nezanikne. Príde tu ako víťazná ríša a v tisícročnej ríši bude kresťanstvo, katolícka, katolícké ideály budú ústavu. Kde sa podľa toho všetci, čo sa toho dožijú, budú riadiť? Neuvedomujete si však, že ak sa dobrovoľne zúčastnete na tomto bezbožnom znesvedcovaní, Vaše duše sa zatemnia a časom opustíte svoju vlastnú spásu. Ak ma zradíte, ja vám odpustím. Zapriete ma a ja sa zmilujem. Ale keď ma znesvetíte a budete prisahať vernosť šelme, úplne sa odo mňa oddelíte, a bude pre vás nemožné prijať moje milosrdenstvo. Odkazuje vám ten, ktorý za nás zomrel na kríži a vykúpil ľudské pokolenie a raj, ktorý nám stratili. Prarodičia Adam s Evou nám znovu prinesú a otvoria nám do neho svojimi bránami a svojimi kľúčami krv Baránkova, krv Ježišova a slzy Pany Mári ako nový Adam s novou Evou. Dáme si niečo, nejakú kašku z tvorby na internete. Toto video je první z cyklu Ezopodvody. Čištění karmy. Ještě jednou a zkráceně Karma je duchovní zákon o příčině a následku, o akci a reakci, o tom, jak se chováme k lidem, ke světu i k sobě. O tom, že jsme někomu něco přísahali, slíbili, ukradli, že jsme někomu ublížili, ale pozor, i sobě jsme ublížili. Mnozí z nás si ubližují sobě. Hledáme pachatele vně sebe, ale ten, kdo si ubližuje, jsme mít samotní. A tak se v našem bioenergetickém poli v té takzvané auře obalu těla neboli duši vyskytují karmické zátěže. Karmická energie, jak jsem tisíckrát řekla, je nejsilnější energie ve vesmíru a přitahuje k sobě přes nějaký Jin a Jan zápor klad černou bílou, tak to k sobě přitahuje, aby si vzájemně něco předali. Karma je zákon vyrovnání splacení dluhů. Mluvila jsem o tom a na YouTube je tisíce videí z mých vysílání, když jsem byla v televizi. A přesto že vám to takhle polopatě, jak pro blbce říkám, tak se najdou buď amatérští, o co hůř profesionální lidi, který, jak jsem říkala, říkají si čarodějky, vědmy, léčitelé, boží průvodci, bla, bla, bla a nabízejí nevědomým lidem, že jim nějakým ezoterním způsobem vyčistí jejich karmu, neboli vyčistí jejich karmickou zátěž. A já vám říkám, a budu to říkat, dokud budu žít, a berte to vážně, že to nejde. Karma například, jak už jsem o tom několikrát mluvila, karma je zátěž z minulého života. Když to není karma z minulého života, taky nějaká karmická zátěž v rodech, a nebo když už i to máme překonané, tak je karma z této inkarnace, která se začíná splácet zhruba, jak u koho, zhruba od 18 let. Nikdo své karmě neuteče, není před ní úniku. Pokud vám někdo nabízí že vám vyčistí karmu, tak je to největší podvodník a pokud to nedělá vědomně, že podvádí, tak je nevědomý a o to hůř vám nepomůže. Akorát z vás vysaje peníze. Karma je vraj zdarma a nezvykne ztrácať adresu, povedala Petra Redová. Češi nechodia do kostola. Tam sú kostoly vyprázdnené, je to také misijné územie, vraj ateistická zeme, ale ich pohádky, spirituálni, ich prozrázejí, je to jeden z nejduchovnějších národů v Evropě i ve světě, i když nechodí do kostela. Možno ten kostel nacházejí někde v Tatrách, jo, v katedrále, v Vysokých Tater, jo, alebo někdy na tých svých rybnících v Českomoravské vrchovine alebo v spoločenství Igora Chauna, jo, na Gošárne, tam aj spoločenství a spirituální pr- pr- přednášky. Menej ich je tam, aj veriacich, z 10 miliónového národa možno ku katolíkom sa hlási si najpočetnejší, najviac asi milión, alebo tak nejak milióna pol, neviem presné čísla. Ono je to tak zdanlivo, že oni sú ateisti, ale my sme tí najväčší superkatolíci na Slovensku. Táto ení Kartáška a duchovní průvodce občas ho sledujem, zaujala ma a jedným videom, že ona bola z ateistickej rodiny že sa obrátila k Bohu a začala brať tieto Božie zákony vážne, Čiže čiastočne sa k Bohu obrátila. No a robila 9 rokov v nejakej televízii, kde jej zavolali ľudia a ona má taký dar. Vraj vyklada karty, tomu ja nerozumiem, mal by som to akože zatratiť. Ale tak sa mi zdá, že tie karty to je taká finta, tejto Eni Kartášky. Ona vidí, dostala dar vidieť do toho, do Akašickej kroniky, do knihy života a tam vidí, kde sú problémy ľudí, ktorí jej zavolali. A ona im radí, aby boli cnostní, aby neboli darebáci a čo ich asi čaká a prezradila takúto informáciu, čo ma zaujala, že mám 100 tisíc rôznych telefonátov, predpovedí za sebou za tie roky, čo to robí. A Česi sú iní ako Slováci. Česi riešia partnerské vzťahy najmä. Zavolá tam nejaká pani, má nejakého přítele a či je ten přítel pravý jo, pro môj život a ona mu odpoveda nie. On sa zamiluje za rok do nejakej inej, on je, váš, on je to len nejaký kamarát, on vás síce má rád, ale on vás nemiluje a vy ho potrebujete pomáhať, ale jeho bude milovať iná žena a vy sa na to pripravte. Tak, tak toto vraj najviac trápi Čechov, partnerské vzťahy. A Slovakov, hádajte, niečo iné. Zistila to po tých 10 ročiach pozorovania. Peníze, jo, to nás trápi na Slovensku najviac, tu superkatolíkov. Potom nás najviac trápi zdravie eh, našej rodiny, blízkych a práca, práca, práca, peniaze. No a, a ešte niečo tretie, ešte ich trápi Slovákov najviac prekliatia a rôzneho druhu. Toto je potomaskov superkatolicizmu. No toto. Ďaká za inspirácii, za podnet vhled do duchovního dení. Karmu kresťanstvo aj pre nových poslucháčov každý rok to mám povinnosť pripomínať, nerieši, to rieši hinduistické náboženstvo, buddhizmus, karma. To je vlastne konanie, keď konáš dobre, vráti sa ti dobre, keď niekomu urobíš zle, vráti sa ti zle. Tak jednoducho je to povedané, je to taký zákonitosť, tak to to nazvalo e, to náboženstvo. Prešlo to aj do Európy, aj do mnohých kníh a, a spiritualít. My proti karme nebojujme, pretože karma je život. To, čo si zasadíš do zahradky, to tam bude raz. To je karma. Zákon príčiny a účinku, to nazývajú iné ezoterické školy. V kresťanstve to apoštol Pavol nazval, čo zasadíš, to zožnieš. Pán Ježíš napomenul apoštola Petra, schovaj meč do púzdra, lebo kto mečom bojuje, mečom aj zahynie. To je karma. Preto my neriešme a nebojujme proti karme, pretože to je zákon prírody. A keď je niekto dobrý lekár aj na urgente a príde mu tam krvácajúci človek, z autonehody, no tak on sa nemá čo ten lekár opitovať, aká je karma toho pacienta, že krváca. Vy krvácate a čo ste urobil? Vy ste nedal prednosť a ja vás mám opatrovať a vy ste spôsobil dopravnú nehodu, niekoľko miliónovú škodu, vy ste tam prizabil alebo zabil nejakú rodinu a ja vás mám ošetrovať. Páne, ja to nebudem robiť. Ja som čestný lekár, kresťan. To by bol úplný hlupák, však ten pán doktor. On nemá čo riešiť nejakú karmu, nejaký príbeh nejakého človeka. Prinesli mu človeka, ktorý krváca, potrebuje pomoc, je dolamaný, tak mu pomôž. To je tvoja identita lekárska. A toto sa potom vyrieši nejako inak na súde alebo kde si. Niektorí riešia iné orgány, polícia, tak aj my Hm, kňazi neriešme, či je karma, či je karma, či sú toto zlí ľudia, či sú bosoráci, či sú dobrí ľudia. Naša identita je ponúkať harmu, nejakú cestu von z tej karmy, nejaké riešenie. A keď niekto začne už s karmou ohlasovať reinkarnáciu, že sa tu budeme vtelovať, my neriešme, či reinkarnácia vôbec existuje, či to neexistuje, či sú to bludári, či sú to nebluda, či to je od satana, či to je od aniela. To by to ty riešiť nemusíš, ty by si mal ako duchovný muž povedať tým ľuďom, že my ponúkame vzkriesenie. Nie opakované zrodenie sa, to je Ježišom nazvané väčšné trápenie, stále do tohto chorého sveta, poškvrneného a nové telo a živočíšne telo a do nekonečná a kláňať sa najprv pornografii a potom inej závislosti e, tej e, nové telo, ktoré sa rodí zo ženského lona. Toto, to, toto je chybné. Tohto sa musíš zrieknúť. Tak ako pornografie, tak aj reinkarnácie. A ty hľadaj inkarnáciu. Vteliť do tela a čakaj, že naše tela budú vzkriesené, dostaneme nové tela. Tento reinkarnačný cyklus to je z cestie. My čakáme novú nebo, novú zem, kde budú naše tela. Verím vo vzkriesenie tela. Toto je dharma. Toto je cesta z toho pekla. Toto je kresťanská nádej, ktorú by vám mal pripomenúť odborník, ktorý vás má rád, ktorý vás chce odkloniť z toho ako kreč, škrečok v tom bubne, alebo veverička v tom bubne. Niečo robí, stále robí, ale stále robí to isté dokola. Ty z toho bubna vystúp. Z týchto ezoterických dogiem. Choď preč. Hľadaj nie karmu. Zákon, hľadaj Božiu milosť. Ty nerieš, čo bolo v minulom živote, čo bude, koľko sa ty krát v ďalšom živote zrod. To je úplne cestné, to nerieš. Ty rieš tento život, toto telo a očakávaj vzkriesenie tela v tisícročnej ríši s Ježišom Kristom. A to dôležité, očisti si svoje viny a hriechy Kristovej krvi. Tá ďalto cesta vedie. Dáme pauzu. pekne ďakujem tento týždeň Simone a Igorovi, ktorí podporujú moju tvorbu na internete ako misionára, moderátora, redaktora, mistagóga, prenasledovaného kniaza. Má to aj zvukovú podobu, tu počujete aj písomnú podobu na umenie žiť.eu kde nájdete okolo 100 rôznych článkov a aj číslo účtu, ak by náhodou niekto ma chcel vyplatiť za prácu, ktorú robím. V tej cirkvi by sme mohli vidieť veľa Adamovho mlčania, veľa zdesených prelátov, ktorí majú nielen obezitu, ale duchovnú obezitu, ktorí čušia odporúčajú svoje zbabele čušanie aj ostatným a majú aj nejaké tie frajerky. Návonok žijú dokonali celý bádony sa nikoho nedotknú, s nikým nič nemali. Ale keby ste sa s nimi stýkali, zistili by ste, jeden má priateľku ješitnosť, druhý lakomosť, ďalší zbabelosť a ďalší je v posteli s kariérou a robia si tam dobre a idú tam, kde to nevonia spolu. Tak aký celibát? Chlapci, ten vonkajší vás nespasí. To je falošná čistota. Pozor na ňu aj na falošnú pokoru aj falošnú poslušnosť. To je skrytá 666 a všetci tí, ktorí príjmete diablové číslo 666, pamätajte si, čo vám poviem dávno, predtým ho vynosíte. Hlboko v srdci 666. Nejakú frajerku, ktorú milujete viac ako Boha. Krista neberete vážne. Máme tu veľa tmy, ale keď je nejaká tma, vždy Prídu tam nejaké hviezdy a zažiarie. Preto Boh dopustí aj nejakú tmu, aj nejaké prenasledovanie. Nie len keď zafúka nejaký vetrík, aby sa ukázalo, že tam není svätý Petrík a že naše svetríky sú také trapošinky, ktoré tu my máme, povrchné, aby sa ukázali veci, ako sa majú a kto je kto. Pretože kto prežíva hrdinský vieru v tichosti, bude ho aj prežívať aj pri prenasledovaní. Máme tu aj prelátov, ktorí sú povšimnutia hodní a veľmi zvláštne, že sa nedostanú do vysielania Rádia Lumen, ani v katolických novinách, ani na televízii mnohé. Oni sa tvária, títo správcovia týchto vraj katolických médií alebo superkatolických, že takíto preláti v cerkvi ani neexistujú. Čím ich takto prenasledujú? a vôbec sa z toho ani nespovedajú. Tak robím za nich pokánie. Či také vlastne také malé pokáníčko, že si týchto mojich bratov, biskupov vážim a dám vám ich do stenej pozornosti a k obdivnému nasledovaniu. Biskup Marian Eleganty, pomocný biskup po švajčiarskom chúre, ktorý má okolo 70 tak ten sa ozýval a aj sa ozýva. V chúre bol aj kniaz Retonaj, 60 ktorý tam eh, vraj ho vyšachovali z pastorácie, nejaká tá rada tam má nejaké veľké možnosti a dali ho preč presne vtedy, keď nastúpil František do úradu 19. marca na Jozefa 2013 ho vyfúpli preč a on rozmýšľa, čo mám robiť, som kňaz katolícky, a takto ma prenasledujú vlastní katolíci. Mohol ísť do nejakej inej krajiny a tam sa zaradiť a tváriť sa, ale on porozmýšľal, ako poslúžiť v posledných časoch, kde sa prenasledujú čestní kniazy a odvážni kňazi, že ich nepustia do médií, tak spravil médium, ktoré sa volá Gloria TV s nejakým spolubratom podobným tradičným katolíkom, kňazom prenasledovaným, spravili Gloria TV, kde je to možno v 50 krajinách na planéte a milióny sledovateľov to má. Môžete si tam dať účet a môžete tam uverejniť, čo chcete. To je veľká vec. To, že sú tam nejakí výťuzi a nejakí hlupáci a nejakí agenti temných síl, primitívnych síl, tak to, o tom potom. Tak druhá vec, ktorá je zo švajčarského chúru, je tento Mariana Eleganty, počúvajte ho, čo uverejnil včera na Live Seed News. Pre Kristovu lásku prosím, zastavte prehnané zahlcovanie Božieho ľudu synodálnymi dokumentami medzi krokmi, usmerneniami pre ďalší proces, oznámeniami výsledkov, záverečnými dokumentami, ktoré nie sú konečné, predlžovaním do ďalších kôl, množením komisí, nakoniec hromažďovaním v kanonickom území už pre nikoho lamentuje ako prorok Jeremiáš moderný. Prevažná väčšina Božieho ľudu ignoruje tieto vaše dokumenty z mojej skúsenosti o nich takmer nikto z veriacich nevie alebo ich nečíta. Prestante sa točiť v kruhu, v procese, ktorý neprebudí lásku k Ježišovi Kristovi ani v jednej duši, ale doteraz zamestnával najmä nemeckých hovoriacich tzv. reformných katolíkov v úvodzovkách, službe na plný úvezok, Prestaňte množiť, rozmnožovať pracovné skupiny a komisie. Boží ľudo to nemá záujem. Okolo nás je obrovská synoda, väčšia ako druhý vatikánsky koncil, už 4 roky, ešte 3 roky, pre pána ja. Toto je triezvy hlas, jeden z biskupov sa ozval. Výsledkom je len hmla, požehnania, ktoré by bolo lepšie nechať nedotknuté, modely vedenia, ktoré sú v rozpore so súčasným kanonickým právom, nové výbory a rady, ako by sme ich tu 60 rokov nemali dosť. Vy žijete v bubline a zamestnávate nesprávnych ľudí. Väčšinou už biskupy sedia iba za stolmi a nie sú v tom jediní. Vzývanie Ducha Svetého vychádza z vašich úz, ako si prirýchlo. Hlásajte radšej evanelium a Kristovú lásku. Krista v Európe hlásajte, ktorý, tá Európa sa od neho už odvrátila. Hlásajte Krista svetu, ktorý je apokalyptický a neustále vedie nové vojny. Hovorte o Kristovi namiesto o synodalite. Dobre hovorí, lebo synodalita to môže byť aj nová posvetná krava, ako, ako bola vakcína krava, ktorej sa všetci falošní katolíci kláňali oddane a verili vo svoju spásu. To tá krava, to je hinduizmus, tam krava, keď príde na nejaký kolajnice, tak vlak s tisícmi Indov tam musí čakať aj 6 hodín, kým tá krava si neráči odísť, pretože sa tam klaňajú krave, nie je božstvo. A toto my môžeme robiť s nejakou modlou, aj so synodalitou. Miesto toho riešite to druhé. Však to vyslovili už Anglikáni a viete, akým výsledkom? S novou schizmou. Prestante udržiavať církev v tom nekonečnom synodálnom šialenstve. Tak, to je slovo chlapa. Však ste to nepočuli, milí synodálni členovia každej dieceze. Teraz som vás poriadne vystrašil. Ja to robím tak polohumorom. A pripomínam to preto, lebo nikto to tu v katolickom zúfalo polokatolickom mainstreame nehovorí takéto niečo. A toto je církev, to je biskup, ktorý je medzi biskupmi. je nepovšimnutý. Keby ste ho ráčili synodálne počúvať aj kritiku, tak by ste mu priestor dali. Ale tým, že ho ignorujete, vy nežijete ani tú synodu. Žijete v klamstve. A biskup pokračuje, ako sa hovorilo na pána Kopeckého Miloša, to je pán herec, ja. Ten byl dobrý. A možno ešte lepší bol Lacko Chudík nemocnici na kraji mesta, tak toto je pán biskup. Ja? Už viac nemôžem počúvať túto vašu propagandu. Mám podozrenie, že nie som jediný. Církev už dlho nebola vedená takým autoritárskym a manipulatívnym spôsobom, ako v tejto novej ére, novej synodality za pápeža Františka, nekonečného pokusu o dosiahnutie nimi žela, želaných výsledkov. Synoda o synodalite. Toto nové ilúzia, že toto dielo rozlišovania sa dá vykonať s 1,4 miliardami katolíkov, z ktorých mnohých zastávajú absolútne heterodoxné názory, bez toho, aby bol proces rozlišovania, počúvania spolitizovaný, instrumentalizovaný, manipulovaný alebo vedený určitým smerom, a prípadne je už vykolajený, tak ako je to v Nemecku. Fiducia za tradicionis custodes sú však tiež veľmi kontroverzné dokumenty a vznikli proti všetkým pravidlám šírenia Evanília. Ej, veru, veru. Polovica katolíkov neverí vôbec prítomnosť Krista v Eucharistii. S týmito máme synodu robiť a nové pravidlá pre Boha. Keby ste dali štatistiku, či sa majú kňazi ožení. niekde by to bolo dve tretiny, niekde až 90% by odhlasovala farská rada, že nech sa kňazi oženia. Oni nerozumejú tomu, že kňaz má byť druhý Ježiš a má slúžiť cerkvi. Nerozumejú a nebudú rozumieť. Nedostali to. A s nimi sa chcete radiť. Nerobte z cirkvi trhovisko nápadov pre heterodoxné iniciatívy a vynálezy. Urobte niečo pre obnovu liturgie a katechézy v týchto protikresťanských časoch. Viac misionárov a menej spin doktorov. A ja som nevedel, čo to je ten spin doktor, tak som si to naťukal. Ujo Google mi to poradil, že spin doktor je hovorca zamestnaný na posledný poskytovanie iba priaznivého výkladu udalostí médiám, najmä v mene politickej strany alebo nejakej ideológie. Čiže to sú tí doktory, to sú tí hyperaktívni, Mm -hmm. Aj sme na to prišli. No dáme si ukážku e, troška z reality. Každý deň ste informovaní, že náš premiér Robert Fico dokázal nebyť farizejom. Prvýkrát od vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Doteraz doma vždy tvrdil, že protiruské sankcie nepodporí, ale v Bruseli vždy ohol chrbát a napokon ich podporil. Pri 18. balíku protiruských sankcií však konečne povedal nie. Tým nahneval nielen európskych lídrov, ale aj slovenskú opozíciu. Tá síce o ekonomických záležitostiach nemá ani páru, ale do všetkého vždy múdruje. Ak sa schváli tzv. repavering, teda program na zníženie závislosti od ruského plynu, reálne a významne to poškodí ekonomiku Slovenska. A pocitia to všetci občania. Nechcem vás však zaťažovať odbornými témami, iba chcem poukázať na ďalšie farizejstvo a úplný amatérizmus našich politikov. Robert Fico odmietol zahlasovať za 18. balík sankcií proti Ruskej federácii. Pokiaľ nebude mať záruky, že Slovensko po schválení tzv. repaveringu nebude ekonomicky poškodené. Prečo je to tak? Podľa pravidel fun- fungovania Európskej únie sa na schválenie sankcií proti Rusku vyžaduje súhlas všetkých členských štátov Európskej únie. Takže bez súhlasu Slovenska nie je možné tzv. protiruské sankcie prijať. Chválenie repaveringu sa však chápe ako legislatívne opatrenie, ktoré je možné prijať tzv. kvalifikovanou väčšinou. Zo strany Roberta Fica ide teda o strategický ťah, ktorý mnohí označujú ako vydieranie. Keď sa politici a verejne činné osoby vyjadrujú k súčasnému stavu Európskej únie, zhodujú sa v názore, že dnešná Európska únia už nie je tou istou, do ktorej Slovensko v roku 2004 vstupovalo. A majú pravdu. Keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie, o všetkých otázkach sa rozhodovalo súhlasom všetkých členských štátov Európskej únie. Bez súhlasu všetkých členských štátov, tak nebolo možné prijať žiadne záväzné rozhodnutie. Potom však prišla zmena. Tá zmena sa volá Lisabonská zmluva a táto zmluva úplne zmenila pravidlá hry. Umožnila vytvoriť výkonné orgány Európskej únie, ktoré dnes v oblasti riadenia rozhodujú úplne samostatne. Napríklad môžu kúpiť vakcíny cez SMS za 35 miliard eur za financie občanov všetkých členských štátov Európskej únie, alebo na dlh, ktorý budeme musieť všetci spoločne raz platiť. Zároveň vytvorila systém, ktorý umožňuje rozhodovanie takmer o všetkom práve tzv. kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že na úrovni Európskej únie môžu rozhodnúť o nás bez nás. A toto rozhodnutie bude pre nás záväzné. Podpísaním a schválením Lisabonskej zmluvy sa Slovenská republika vzdala významnej časti svojej suverenity v prospech Európskej únie. A hádajte, kto a kedy schválil a podpísal Lisabonskú zmluvu. Bolo to v roku 2008. Kto vtedy vládol na Slovensku? No predsa koalícia Smer, SNS a HZDS. Predsedom vlády bol Robert Fico, a prezidentom Ivan Gašparovič. Takže, pán Robert Fico, bojujete teraz proti tomu, čo ste sám spáchali. To sa je vietor, bude žať výchricu. Bohužiaľ, dôsledky nebudete znášať vy, ale všetci občania Slovenska. Aj dobre Zoro Kolár ako mravnostná polícia, ktorá stráži aj tých politikov, pripomína nášmu pánu premiérovi, že podpísal Lisabonskú dohodu, ktorá môže za to, že Európska únia sa podstatne zmenila a už to nie je to, čo bolo. A partička, ktorá ovládla Európsku úniu, si robí, čo sa jej zachce. A my všetci, aj politici, ktorí sú na čele štátov, či Slovenska, či Maďarska, či Polska, musia robiť rozhodnutia, ktoré vyhovujú mafiánskému vedeniu a ubližujú vlastným krajinám. A keď budeme obviňovať Európsku úniu, že tá, tá, tí, to sú tí lotry, to je tam... No tak ale vy ste podpísali, pán premiér, Lisabonskú dohodu, ktorá im to umožňuje. To bola vaša vina, váš hriech, ktorý ubližuje celému národu, aj vám osobne a teraz. Karma je zdarma, prišlo vám to a musíte robiť kroky, ktoré sú veľmi nepopulárne, veľmi ťažké a s týmito vlkmi vyť. Kto chce s vlkmi byť, musí s vlkmi byť. To není sranda. To môže skončiť na okraj priepasti morálnej. Takáto spolupráca s vlkmi. To sa deje I Títo vlci, mafiáni, ktorí vládnu svetu, tak vstupujú aj do cirkvy. Aj tu chcú povaliť. Pastíri, ktorí sú vnútri cirkve, chránia svoje stáda, sa ozývajú. Tým, ktorí na stádach a na ich zdraví, na ich duchovnom zdraví, na ich živote, na tom, aby sa správne vyvíjali a dohotovovali z kresťanských ovečiek na, na kristovských barankov a mlčia pri, to, pri neprávosti a vyčíňaní vlkov, to sú podnájomníci. Tak ich nazýva Ježiš. Nájomníci, ktorým nezáleží na obciach. Jeden z dobrých pastierov sa ozýva v Spojených štátoch. Volá sa biskup Jozef Strickland a je to super hviezda medzi biskupmi. Píše vám, v dejinách cirkvi sú chvíle, keď ovce musia zhliadnúť nie kvôli búrkam zo sveta, ale pretože samotní pastieri stíchli, alebo čo je horšie, pridali sa k vlkom. Už svätý Pavol prenikavo jasne varoval cirkev v Efeze, Viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. A tí vlci prišli. Nosia cirkevné rúcha. Hovoria o milosrdenstve, ale vysmievajú sa pravde. Kážu o začlenení, o inklúzii, ale vylúčujú vernosť pokladu viery. Žehnajú to, čo Boh nazval hriechom Prečo by sme mali bojovať proti hriechom? Pretože hriechy urážajú nášho nebeského Otca. Narúšajú lásku s ním a priateľstvo. A keď budú veľké hriechy, my to môžeme aj zničiť, tento, túto komunikáciu s Bohom. Preto hriech je náš najväčší nepriateľ. Chyba to je že dobromyselne robíme niečo dobré a potom zistím, že sme sa pomýlili a nazveme to hriechom, ale to my sme nemali úmysel robiť zlo, urážať Boha, to je chyba. Ale hriech, viem, že to je zle, svedomie mi to hovorí, že to je zle a ja to predsa urobím, aby som prašivých 30 strieborných za to zarobil. Urazím, zle urobím, kriminálnosť, to je hriech, to nerobím. Proti tomu správna spiritualita vyhlasuje svetu vojnu. Pohodiaci, ty o žiadne boji proti hriechu nevedia nič. Nechcú vedieť nič a tak chcú aj zomrieť. A chcú sa hrabať v tom bahne očistcovom 10 tisíc rokov. To je ich vizitka, ich vlažnosti. Prežívame obliehanie, nie zvonku, ale zvnútra. Toto je hodina zrady, ktorá sa podobá tej v Gecemanskej záhrade, ale tento raz radcovia nosia mitry a palice. A hovorí jeden z katolických biskupov, ktorého pápež František osobne odvolal za tieto a iné prorocké napomínania. Existuje na internete taká karikatúra, kde biskup Strickland drží sa palice bakule pastierskej a chráni svoje ovečky v Tyleri USA, dieceze v Texase a za obzorom vykúka biskup Bielom, tiež Bakulov a za ním sú blci. Ak to nenájdete na internete, tak je to na umenie žiť .eu v článku biskup Strickland, keď blci nosia rúcha. A preto vám to pohovorím, pretože to je cirkevné dianie. A keď som v alternatíve, mám slobodu, môžem toto slobodne povedať, vysvetliť. Keby som bol v rádiu Lumen, tak po minúte, ja eh, prepášte, po pol minúte ma zastavia a sa so mnou rozlúčia. Nikdy viac by som tam nemohol vstúpiť. Taká je úroveň vašej synodality. Ale by ste žili synodu, tak by ste si Striklenda vypočuli a dali mu slovo, mikrofón. Aj by ste mu zatlieskali, pretože tu sú prorocké veci. Kríž je stále tu, Eucharistia je stále tu, ale sme obklopení najatými mužmi, mužikmi, mužikmi opravujem, ktorí opúšťajú ovce, alebo čo je ešte horšie, zvádzajú ich do trnia, Dovolte mi, aby som to uviedol na pravú mieru. Táto kríza nie je len zmetok. Je to dopredu naplánovaná revolúcia. Zbúra proti doktríne, proti poriadku, proti samotnej podstate cirkvy, ako ju božský ustanovil Kristus. A pripomína slova Ježiša, ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujem. Kde sú teraz tieto jeho slova? Namiesto toho počúvame kázne o ekosystémoch, o ľudskom bratstve. Dostávame synodálne hesla, ale žiadnu výzvu k pokániu. Dostávame dokumenty, nie doktrínu, ale konzultácie, miesto prikázaní. Blahoslavený Pius XII varoval. Hriechom 20. storočia najväčším je strata zmyslu pre hriech. Čiže žiaden hriech už ani nie je. Všimol si pápež Pius XII. Pred nejakými, kedy to bolo? 80 rokmi po vojne to povedal. A teraz sa hriech už ani nespomína v cirkvi je premenovaný, je sprevádzaný, je pastoračne požehnaný u odzovka, ale nikdy neodsúdený. Páter James Martin v Amerike naďalej žehná homosexuálne zväzky. Kardinál McElroy vo Washingtone bagatelizuje sexuálne hriechy v mene radikálnej inklúzie. Tradičná latinská omša, omša zo svetých, je potlačená. Samotný poklad viery je podkopávaný. Považuje sa za múzejný exponát, ktorý treba vraj prestavať. Svetý Pius X vás varoval, pred vyše 100 rokmi stúpencov omilu treba hľadať, nie len medzi otvorenými nepriateľmi cirkvy, ale je v samotnom lone. Sú tým zlomyselnejší, čím menej sa takými javia. Biskup Strickland pripomína, my žijeme už toto prorodstvo. Synoda o synodalite sa stala dymovou clonou pre cirkevnú transformáciu. Nie obnovu, ale znovu objavenie. Nie Turíce, ale Bábel. Hovorí sa nám, aby sme počúvali Boží ľud. Ale nie vtedy, keď títo ľudia klačia počas latinskej omše. Vtedy nie. Keď volajú po úcte, pokáni alebo čistoť. To nie. Vtedy sú tieto hlasy odmietané ako príliš rigidné, príliš tradičné. No a čo ich treba? No dokopať, prenasledovať, všetci milovníci s so správcami sveta, nezabudnite prenasledovať svojich kolegov, troška zbožnejších, tradičnejších a choďte sa tam klamať, ako sa milujete s tými vlkmi. Takto žijete v klamstve. A ešte sa, ani sa za to nehambia. Tak dopadli. Dáme pauzu hudobnú. nenakarneného bytia. Nie je to raj. O raj tak môžeme snívať. Raj tu bol. Keď tu bol Adam s boli stvorení v nádhernom svete, božskom raji. Tento raj sme stratili. Adam s sú z neho vyhnaní a my spolu s nimi, ako ich potomkovia, sme tu poznačení samými rakovinami, vtákovinami v spravodajstve, Všimnite si to slovo viny, rakoviny, vtákoviny. Aj do potravín, potraviny, obiloviny, samé viny. A tieto viny riešime tak, že obviníme niekoho iného a potom sa v nejakej vinárni stretneme, chlapi, a my však ne, úplne nevinní, no a dáme si vinu. A víno si dáme, aby tie viny sme nejako utopili. No ale treba ísť na Svetu Omšu, kde je to víno premenené na Kristovu krv a tie víny sa tam zmývajú. A musíme tomu troška aj dospieť, mať troška pokoru a povedať prepáč Že? A neme mlčanie Adamovo, to je vina najzákernejšia zo zákrn, to je pícha nás mužov, ktorú si málo kto táto potrebuje nejaké zatrasenie, preto prichádzajú zemetrasenia, aj o trasy politike, aj bankovom systéme, vo vzťahoch nejaká žena s nami zatrasie, aby, aby tú vínu som snáď nejakú v sebe aj našiel. Aby som sa o, z tejto rakoviny duchovnej obviňovania len druhých, alebo niektorí aj Boha dostal. Maminka Božia nám odkazuje, mnohí z vodcov cirkvi môjho syna nič nepovedie. Oni už ani nebránia sveté meno môjho syna. Hnutie na urážanie mena môjho milovaného syna Ježiša narastá. Nie dosť, že ho popierajú, mnohých ho chcú pošpiniť jeho obraz v mysliach tých, ktorí v neho veria. Ukrižovanie tela môjho syna Ukrižovanie jeho cirkvy sa stupňuje. Sú naliehavé slova. Mnohí z vodcov cirkvy môjho syna nič nepovedia. Oni už verejne nebránia česť Božiu a sveté meno svojho spasiteľa. Chýba im odvaha obraňovať ho, jeho církev na zemi, kresťanské hodnoty. Mnohí nechcú priťahovať nechcenú pozornosť kvôli hriechom kňazov z minulosti. Mnohí jednoducho nemajú silnú vieru požadovanú, aby boli naozajstnými svetkami pravdy učenia môjho syna. Preto mnohí vo svete neveria v Krista. A takto toho privádzajú k plaču dve tretiny planéty. Kresťanstvu neverí pre takýchto zdochliakov vo vedení cirkvi, ktorí sa hrajú, že tam patria a tri ročia toto páchajú. Dávajú zlý príklad. Nikto ich nenapomína. Všetci sa pred nimi trasú. Lebo ak náhodou niekto pípne malú kritizovú lienkovať pána biskupa, má kariéru zničenú. To takto je nastavený systém. Antikristovský. A tak mnohí, ktorí poznajú pravda, myslia si, že je priteľné preukazovať neúctu počúvaním rúhania. A napriek tomu zostať ticho. Deti musíte uznať pravdu o ukrižovaní môjho syna, otvorenia bez strachu. Ľudia budú počúvať. Budete počutí. Keby každý služobník môjho syna zostal ticho, kto potom bude hovoriť o mojom synovi? Kto bude šíriť jeho sveté slovo v tejto dobe? keď mnoho z Božích detí popiera existenciu Boha. To sú slova Svetej Matky, nie nejaké ťuťuli, moťuli. To mňa nepriťahuje ani mnohých nie. Zdravo. Modlite sa, aby potom ste boli silnejšie tak sa stali ozajstnými vojakmi, čiže bojovníkmi Krista, vaša milovaná matka. Matka spásy. To je pravdepodobné slova Svetej Matky. Toto je veľmi zvláštne posolstvo, ktoré som nikde inde nepočul. Máme ešte pár minút a nie sú tu žiadne správy, počúvate, tak si ho dopočúvajte. Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska je tak silná, že je teraz pocitovaná tými, ktorí nepoznajú Boha. Aj tými, ktorí nepoznajú Boha. Napriek zlu prítomnému vo svete, skočilo mi to, Napriek zlu prítomnému vo svete ľudia teraz pociťujú lásku vo svojich srdciach ku druhým, ktorá je v rozpore so skazenosťou, ktorá je prítomná v mnohých dušiach. A toto je prekvapujúce. Tak nečakane bude táto láska narastať cez ich duše, že mnohí to dojme k slzám. Je to slzy lásky tak čisté v ich srdciach, ich budú trhať vo dvoje. Nebudú vedieť, prečo sa cítia takto voči svojim bratom a sestrám, prečo majú takýto súcit. Budú tiež cítiť skutočnú a jedinečnú lásku ku ich stvoriteľovi, Bohu Otcovi. Napriek tomu oni nepripustia, mnohí nepripúšťajú, že on existuje. Napriek tomu mnohí budú blúdiť, alebo blúdia a pýtajú sa sami seba. To je táto neuveriteľná, ale silná láska, ktorú pociťujem vo svojom srdci. Ako je to možné, keď nie je Boh? Ako môžem pocitevať takúto lásku, keď som len produkt evolúcie, produkt častíc, vytvoreným zo zeme? My veru niečo sa v nás ozýva, čo nie je ten prach, čo sa na prach obráti. Máme v sebe niečo duchovné. Máme každý v sebe niečo božské. Tým, že sme stvorení, sme Božie deti. Máme v sebe niečo z jeho existencie, niečo z Boha. Je pre nás chystané nádherné dedičstvo. To sú odkazy kresťanstva. A bodaj by sme podedili to, čo nám Ocko nám plánoval. Pravda, deti moje, je toto. Nie ste časticou zeme a zvyškami len nejakého pozemského času. Ste živou bytosťou, živou dušou, ktorá má schopnosť väčšného života, bez konca. Toto je rozdiel od ezoteriky. Ezoterika nám stále ponúka len pozemský život, to nekonečná reinkarnovaný. Večný život je úplne niečo, úplne iná liga. To je život s Bohom. Nie točenie sa okolo planety, ktorá je stále chorá, nevykúpená, ktorej vládne nejaká mafiánska, nejaké mafiánske skupiny. Večný život je bez konca. Trpíte kvôli hriechom Adama a Evy, vašich pôvodných rodičov. Môžete sa z toho smiať, zosmiešňovať to alebo robiť si žarty z toho, že je to vymyslený príbeh, ale pravda je taká, že žijete život nedokonalostí. Tento život utrpenia je kvôli hriechom vašich pôvodných rodičov. Poškvrnením s ich hriechom, kvôli tomu ste sle, ako slepí voči pravde Božej, tým istým hadom ste pokúšaní, ktorý oklamal aj ich. Veríte, že žijete v naozajstnom svete, vo svete hmoty, ten má však obmedzenú životnosť. Váš život na zemi je iba krátky. Vaše tela starnú. Vaše zdravie sa zhoršuje. Časom vaše telo umrie. Ak zanedbáte svojho, svojho ducha, vašu dušu, premeníte sa na úplne, ste ničím, je tu napísané, premeníte sa na úplne niktošov. Uznajte, že ste Božím dieťaťom a váš život na zemi sa stane vtedy dôležitým, keď budete žiť podľa Božích, podľa Božích zákonov. Váš život bude predlžený a bude vám daný veľký dar, život väčší. Toto máme aj vo verím Boha, verím vo vzkriesenie tela, odpustenie hriechov, spoločenstvo svetých, vzkriesenie tela a vo väčší život. Keby vám bol ukázaný záblesk tohoto života, čo len na hodinu, už nikdy by ste neurážali môjho otca. Musíte vedieť, že dostanete tieto dary. Budete žiť tam s celou rodinou, s tými, ktorí zomreli v stave milosti a s tými, ktorí budú tvoriť moju zvyškovú armádu na zemi. Na jednom z mieste tých posolstiev je, že to tá armáda bude 20 miliónov. Môžete ku nej patriť. Ak vás nikto nepozval, jeden z bojovníkov Božích vás pozí. Aby ste neboli takíto mekíši s falošným milosrdenstvom alebo adamovskí zdochliaci, ale Boží bojovníci. Vaše telo bude očistené a znovu vytvorené do stavu dokonalosti na základe veku, v ktorom ste prijali lásku Boha. Budete žiť v láske a pokoji so svojimi milovanými a aj vašimi susedmi. Nikomu z vás nebude nič chýba. Toto sú opisy, čo nás čaká, keď tu skončí tento cyklus. Táto kaliuga, ak to niekto nerozumie, tento starý hriešný svet, keď to vyvrcholí zápasom, keď tu šelma ovládne svet posledným totalit, totalitným kontrolingom, a bude sa tu snažiť začipovať ľudí 660 Českov, to skončí. Bude to záverečné prenasledovanie kresťaného Kristovci budú už asi v nebi. Bude tam ako pomúčeníkov, pravdepodobne aj po Židov si pán Ježiš príde, ale potom bude, nevieme. No tisícročná ríša príde, hovorím ti o tom. Počúvaj, netáram ti. V novom raji 12 národov budú rôzne úrovni. Na spodnej úrovni budú mestá a dediny, všetky pracujúce na dobre pokoja, lásky, šťastia a spokojnosti. Nikomu nebude nič chýba, ja budem ich kráľ, ich majster a ja budem kráľovať medzi nimi v mystickej jednote. Potom tam budú vyššie úrovne, oni budú držať všetky národy pospolu, v jednote s mojim učením a všetci ľudia sa spoja v úplnej harmónii vzájom aj so zvieratami, aj veľkými, aj malými. Makrosvet a mikrosvet. Všetci prežijú jedením zo stromu života. Nikto nebude mať nedostatok potravy predpokladám, že sa tam nebude platiť šialený nájom. Ako tu za tie prepodnajmy. ak ste kresťania, máte nejaké pre, pre, pre, priestory, prosím vás, máte kopu peňazí, už ich ani nepotrebujete, prihováram sa za tých mojich bratov a sestier, ktorí žijú u vás pod najmä. Dajte im to na polovicu, alebo dve tretiny dolu. Spravte im taký skutok milosrdenstva. Pán Vach Pán Boh vás požehná. Aby sme to prežili, pomohli si nám zájom. Ak sú to dobrí ľudia, pomôžte im. Pomáhate kresťanom, lebo prenasledovanie kresťanov, čo vám nikdy títo papalaši cirkevní nepovedia, oni si žijú vo svojich cirkevných budovách, nadbytočných budovách. Majú toľko tuku, že si nevšímajú, koľko ľudí tu trpí, že nemá kde bývať. Že nemá vlastné bývanie, že platí šialené nájmy. Za jednu izbu niekde 400 eur. Pána ja. Kde je to milosrdenstvo? Žehnaní Pupuško, konkubín, cudzoložníkov. A čo tak zmilovať sa nad takýmito miliónom bratov, sestier Československu? Čo potrebuje akutnú pomoc. Ak sa dostaneme do Božej ríše, tak už tam žiadne nájmy určite nebudú. Každý bude bývať možno na bojnickom zámku. Z týchto slúžili Božej vôli. Potom tam budú vlády národov. Oni budú zabezpečovať, že všetko bude v súlade s mojim učením. A viete, kto bude na čele týchto vlád? Neuveríte, čítajte Bibliu. Tam je napísané, svety budú súdiť svet. Budú na mieste sudcov, prokurátor, výkonných tajomníkov a bude sa to riešiť. Toto, čo vy dáme táte pod slov, tie nehorázne megakorupcie miliardové a zločiny nevyšetrené. Polovica policajtov, súdcov, prokurátorov ste namočení v organizovanom zločine a držíte jednotu. A tie, tá druhá polovica čuší toto my tu žijeme. Koch plesnivý chleb každodenný. Moje vlády budú riadené mojimi svetými a apoštolmi. Toto bude pokračovať až do úplného konca, keď sa uskutoční druhé vzkriesenie z mŕtvych ku konečnej konfrontácii. Čiže po vláde šelmy Antikrista, ktorá sa blíži, cítite to, že sa schýluje v nejakej buď vojne alebo hroze, príde to, skončí to na Boží zásah, príde zrešné kráľovstvo, moci a v sláve, príde zrešná ríša, príde vláda svetých, príde obnovenie našich tiel, prechod našich bytostí pôjdeme do inej dimenzie a tam budeme tráviť tisíc rokov, kde bude nové neponová zem, kde bude konečne ríša pokoja a kde sa konečne po šiestich tisíc rokoch vzdychania, vzlikania, táto vzdychačka na ten náš život, je tak trávenie na vzdychačke, skončí to, ocitneme sa v ríši spravodlivosti, lásky a pokoja. Kde to, toto, čo nazývam, to je tzv. prvé vzkriesenie. V tej Biblii sa to na zjavenia poštola Jána sa to volá blahoslavení tí, ktorí majú účasť na prvom vzkriesení. Tak toto bude vraj prvé vzkriesenie. A druhé vzkriesenie bude po, dru- po celých tisíc rokoch, bude nejaká záverečná konfrontácia s utlmenými temnými silami, ktoré na konci tej ríše nejako vykuknú a ktoré odskúšajú ešte všetkých tých obyvateľov, ktorým bolo dopriaté prežívať tisíc rokov v normálnom svete, ktorý Meký Žbírka nazýva samozrejmý svet, tak potom príde k záveru aj tejto ríše a príde druhé vzkriesenie z mŕtvych a tá konečná konfrontácia. Toto je prezradené len v týchto posolstvách. Naznačené je to Biblii v zjavení Jána a je to taká nebeská pikoška. Satan bude vypustený spolu s jeho démonmi vtedy na krátky čas. Potom na bude kne predstavený v nových nebesiach a spojenej novej zemi. Potom všetko bude odhalené, keď tajemstvo Božie bude ukázané všetkým v jeho plnej a konečnej sláve. Váš Ježíš. Tak, toto je nádej, ktorú my, kresťania, 2000 rokov máme, trocha sme sa zamerali, len mal, mali sme blúd spiritualizmu, že nejaká tisícročná ríša nás vôbec nečaká. Predstavujúci to mnohí kresťania dodnes neinformovaní, že zomrieme a naša duša odletí do neba, do pekla, do očistca, tam, kde zaslúžime a nič, nič iné. No a to skriesenie tela, keď sa ich spýt, no to nevieme, to nevieme ani na čo to bude. No tak na toto to bude my nie sme pripravení ešte vstúpiť do nebies. My sme ešte nežili v normálnom svete. My žijeme len v tomto očistcovom provizóriu pozemskom. Trápime sa, nevieme si tu rady. Kto nám tu vládne? My si rady sami so sebou, so svojimi vzťahmi a žijeme v nejakom takom hambení konflikte samých vínach, rakovinách, vtákovinách, potravinách aj vínach. Toto my riešime, ale dožijeme sa aj normálneho sveta. Prečo o tom Vatikán mlčí? Biskupy neučia, nevedia, nemáte to v katechizme, no tak máte tu posolstva, nepľujte na ne. Bolo vám to dané na rozjímanie, máte nejaký čas, a nekúkaj, keď, keď odpočívaš po robote večer, nekúkaj len do tej lakti budky, kde máš same vtákoviny a sprostosti a zábavy povrchné alebo tam hodiny tráviš pri porne, ty debo. V týchto posolstvách je napísané strašne veľa. Milióny ľudí sa dostanú do ohnivého jazera pekle tým, že trávia čas pornografie a tam pozerajú tie vagíny nesveté, ktoré im nepatria ani patriť nebudú nikdy. To žijú v klamstve. S tým prestaň. Začni sa venovať niečomu serióznemu. No a toto je také karhavé, dáme to ešte, či dáme pesničku, ale toto sa zíde tým našim hierarchom, nikto ich nemá kvalifikovane na pomenu, no tak počúvajte, ak ste medzi nimi. Pravda rozdeluje, vždy to robila. Keď jeden človek hovorí, že pozná pravdu, druhý to poprie. Ale keď pravda pochádza z Božieho slova, spôsobí to najväčšie rozdelenie. Mnohí sa obávajú pravdy, pretože nie je vždy príjemná. Napriek tomu bez pravdy by ste nežili v realite. Keď žijete v popieraní Božieho slova, nikdy nenájdete skutočný pokoj vo vašich srdciach. Keď poznáte pravdu, ktorá je obsiahnuté v knihe môjho otca, čiže Biblii, potom poznáte aj cestu pána a musíte nasledovať túto cestu až do posledného dychu, Neodchýlujte sa od nej, ale ak je moje slovo pozmenené, prepísané či zničené, potom by ste ho nemohli ani uznať. Ak nové doktríny, ktoré sa líšia od môjho svetého slova, vám budú predstavené zvnútra striech mojich cirkví, čiže z horných poschodí mojich cirkví, čo potom budete robiť? Príjmete lož na miesto pravdy. Budete príjmať učenie, ktoré je bezbožné v mojich očiach? Odpoveď musí byť nie. Nikdy nesmiete zaprieť moje slovo, kvôli nikomu. Nikto, dokonca aj keď sú oblečení v šatách elity v rámci hierarchii mojej cirkvy, či je to ubožiak, kráľ alebo princ, každý, kto požaduje, aby ste prijali novú doktrínu týkajúce sa môjho slova, ten neprichádza odo mňa. Moja církev je nenápadne búraná zvnútra, každá časť je odstraňovaná. Pretože vrstvy sú zbúrané a verní služobníci zlikvidovaní, potom vyhlásení za neužitočných, je, ja som medzi nimi likvidovaný, neužitočný, úplne všetko robím zle a spolužiak mi napísal na Facebook, že to, čo, to, to je tvoja osobná tragédia, všetky tie vysielania na slobodnom vysielači. Ozaj. Všetko, všetko, všetko. A všetko, čo som robil za 40 rokov je zle. A ty ma 40 rokov nenávidíš. Si myslíš, že si v poriadku? Keby si ma trošku, ako trošku, ale milimeter mal rád, tak by si aspoň, aspoň, aspoň 5 minút pochválil, ale nie si schopný za 40 rokov, nič som dobre neurobil. Takto sa mi nenávidím. Takto sú niektorí zinvalidizovaní. Chodia na sveté omše. Verní služobníci zlikvidovaní, potom vyhlásení za neužitočných idiotov, bude uvoľnená cesta pre vyhlásenie účenia z pekla. Beda tým kňazom, biskupom a kardinálom, ktorí sa odvažujú brániť slovo, lebo oni budú trpieť najviac. Zatiaľ, čo niektorí budú exkomunikovaní, obvinení z kacírstva, hoci budú len zastávať práve Božie slovo, ostatní budú príliš slabí a veľmi silný v tom držať tú jednotu. A to adamovské mlčení. Mnoho ubohých zasvetených služobníkov sa dostane pod tlak, aby odsudili zákony Božie. Ak nebudú súhlasiť, aby prijali učenie lži, budú hodení vlkom. Tých, ktorí viera už bude oslabená a ktorí milujú svetské veci a ktorí majú divoké ambície vo svojich dufiach, budú prví v rade aby prisahali vernosť novému sľubu. Úvodzovka. Táto nová rýchlo zbúchaná, tu je vytvorená hierarchia, prevezme moju cirkev. Vyhlásenie pravdy, mene Božom, vezmu so sebou mnoho nevinných duších veriacich. Zhromaždeniu bude nevedomky ponúknutý otrávený kalich, naplnený ničím, len chlebom. Svetá Eucharistia už viac nebude naplňovať ich duše čo skoro budú krmení kázňami, ktoré budú zosmiešňovať Božie slovo, keď vyhlásia ľudské práva za najdôležitejšiu dogmu medzi doktrínami a potom vyhlásia najväčšie kacírstvo, že človeku bude daný väčší život, či už bude alebo nebude konať pokánie za svoje hriechy. Takto zničia duše miliónov ľudí. A vraj budú mať takú drzosť, že záver tak to dodávam, čo som sa na inom mieste vraj vyhlása, že peklo neexistuje. A že všetci pôjdeme do neba. Tak toto je blbosť, z blbosti sveta najväčšia. A zakončím to jeden taký otec, sa ho syn pýta, o, táto, po, povieš mi, co ja mám v živote delať, blíži sa mi maturita a nevím, co si mám vybrať, jo, na ktorou školu vysokou mám ísť. A tak táta se zamyslel, byl to filozof a dobří křesťan, tak mu řekl, synak Jovíš, být blbcem v tomhle světě je velice náročné, protože konkurence je obrovská. Radši si vyber něco alternativního. S pánem Bohem.